Ինչով է կարևոր Գերմանիայի արտաքին քաղաքականության մեջ փաստացի նոր դիրքորոշումը հայ-ադրբեջանական հիմնախնդրի վերաբերյալ։ Հանրային դաշտում նման մակարդակով իհարկե նման հայտարարություններ շատ վաղուց չէին արվել, ամենայն դեպս սովորաբար Գերմանիան մշտապես համակարծիք է եղել Միսկի խմբի համանախագահների այն դիրքորոշումների հետ, որոնք արտահայտվել են տարիներ շարունակ, բայց շափազանց կարևոր է, որ հենց այս պայմաններում, հենց այս իրավիճակում եւ հենց այս ժամանակահատվածում Գերմանիան նման հայտարարություն է անում, այսինքն ըստ էության սա բացառիկ մի դեպք է, երբ նման գերտերության ղեկավարը ըստ էության ֆիքսում է ազգերի դիրքորոշման իրավունքը եւ այդ իրավունքը նաև բնականաբար վերապահում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի։ Սա կարծում եմ չափազանց կարևոր ներկություն եւ առանձնահատկություն է եւ կարծում եմ սա մի կարևոր հնարավորություն է բացում է դիվանագիտության համար, եթե իհարկե մեր դիվանագիտությունը նման ցանկություն ունենա, ապա իհարկե կարող է նաև նման հայտարարությունների հիման վրա սկսել շատ հստակ աշխատանք կատարել։ Եվ երկրորդ կարևոր առանձնահատկությունը կայանում է նրան, որ ըստեյության այս հայտարարությամբ մեծ հաշվով իջիկ է արվում այն մոտեցումը կամ այն հայտարարությունը ընկերությունները, համաձայն որոնց միջազգային հանրությունը այլ տարբերակ չի տեսնում Լեռնային Ղարաբաղի քննի կարգավորման համար։ Սա միջազգային հանրության լավագույն արձագանքն է նման հայտարարությունների եւ նման պատդումների։ Այնպես որ իմ կորին համոզմունքն այն է, որ այս հայտարարության նման այլ հայտարարությունների արդյունքում մենք կարող ենք այս ուղղությամբ աշխատանք տանել։ Շոլցը նաև անդրադարձել է Արցախում արկա մարդասիրական ճգնաժամին։ Կարող ենք ասել, որ աճում է միջազգային հետաքրքրվածությունն Արցախով, հաշվի առնելով նաև արդարադատության միջազգային դատարանի վերջին որոշումը։ Վստահ եմ, որ եւ դատարանի վճիռը եւ ընդհանրապես այն գործընթացները, որոնք տեղի ունեցան վերջին երկու ամիսների ընթացքում, գալիս են ապացուցելու, որ Ալիևը մեծ հաշվով որոշ հարցերում սխալ հաշվարկներ իրականացրել, կարծում եմ մասնավորապես Ալիևը հաշվարկել էր, որ միջազգային հանրությունը առանձնապես ուշադրություն չի դարձնի, որովհետեւ բոլորի ուշադրությունը սևեռված կլիներ Ուկրաինայի վրա եւ միջազգային հանրությունը պարզապես աչք կփակեր կամ ուղղակի ժամանակ չէր ունենա զբաղվել ադրբեջանական այս ավանտյուրայով, բայց հաստը մնում է փաստ, որ միջազգային հանրությունը միջազգային գազམ་ակերպությունները, միջազգային ամենահեղինակավոր կառույցները, ԶԼՄ-ները անդրադարձան այս հարցին եւ բոլորը միանշանիկորեն ես գնահատականները տալիս էին այս գործընթացի, կարծում սա Ալիևի սխալ հաշվարկներից մեկն էր։ Եվրամիության Հայաստանի սահմաններում դիտորդական առաքելության կազմում Գերմանիան ներկայացված է լինելու 15 ոստիկաններով։ Արդյոք Գերմանիան փորձում է երկար դադարից հետո վերադառնալ տարածաշրջան եւ կապված է դա արդյոք տարածաշրջանում Ռուսաստանի դիրքերի փոփոխության հետ։ Ընդհանրապես հավաքական արևմուտքը եւ Ռուսաստանը լրջագույն մրցակցության մեջ են եւ նման մրցակցություն կարծում չի եղել Սառը պատերազմի ավարտից հետո, այսինքն 90-ականներից հետո նման մրցակցության ականատես մենք չենք եղել եւ նա այդ մրցակցությունը շատ ագրեսիվ եւ շատ ավելի կոշտ է դարել, քան երբևէ։ Բնական է, որ հավաքական արևմուտքի թիվ 1 նպատակը ոչ միայն հարավային Կովկասում, այլ նաեւ այդ տարածաշրջաններում Ռուսաստանի ազդեցության կրճատումն է կամ Ռուսաստանին հակազդելու քաղաքականությունը, սա գաղտնիք չէ, սա բաց քաղաքականություն է նաև ռազմավարական բնույթ ունեցող քաղաքականություն, իսկ կա նման հստակ ռազմավարություն, որ Ռուսաստանը պետք է տարածաշրջանից դուրս մղել եւ նորից եմ ասում, սա չի վերաբերում միայն հարավային Կովկասին, սա նշանակում է Միջին Ասիային, Մերձավոր Արևելքին, այնտեղ որտեղ կան ռուս-ամերիկյան շահերի բախում կամ ռուս-արևելյան շահերի բախում, նրանք այս մրցակցության մեջ են։ Եվ բնական է, որ պետք է միացյալ նահանգներն ամեն ինչ անեն Ռուսաստանի ազդեցության գոտիներից զրկելու համար, իսկ Ռուսաստանը ամեն ինչ պետք է անի, որ այդ ազդեցության գոտիներից չզրկվի եւ շարունակի ազդեցություն պահպանել այն տարածաշրջաններում, որտեղ ունեցել է։ Սա նորմալ աշխարհակահաղական քաղաքական մրցակցություն է եւ սրան հենց տրամաբանության մեջ է պետք նայել եւ Գերմանիայի քաղաքականությունը, այլ ակտիվությունը պետք է պայմանավորել այս գլոբալ մրցակցային գործընթացով։ Շնորհակալ եմ։ Հաջողություն։